ati muri kirya gitabo handishe ko amategeko ameze uku ko umuntu ashobora kugendera iri tegeko iri rikagira icyo rimufashije byashika umukenyezi ugasanga urarenganije kubera utazi gusoma no kwandika bivanye no kudashobora kumenya amategeko kugenda Ibyo birabaho cyane hari igihe ushobora nko kwitura umuntu hanyuma rero bamaze kukurenganya nk'uko ariko nzi gusoma iyo kete ndayibonye noca ndayisomera nkacamenya ati iyi kete niyo kundenganya nkaca ndayitabura ariko mu gihe ntabizi kumva nyene boca abantu bandenganya kubera nuba ntazi gusoma ndabibutse ko ikiganiro mu bandanya kumviriza ari mukenye giseruka uno munsi tukaba turiko tubayagira ku bijyanye n'abakenyezi biga gusoma no kwandika bakuze Ferdinand Kwizera ni umwe mu bigisha bita aborosha bafasha abakuze gusoma no kwandika kubwishirahamwe Adra Burundi amenyesha ko abo biga bakuze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 Eh, koko nuko kandi ndabashimiye ndabakengurukiye cyane n'ubundi munsi muze mugaruke Fasoni ni Serata tubasanze mu muri ko gusoma no kwandika bamaze kujijuka murabona ko bafitiye akamaro hari abandi bakenyezi bako baratwumviriza bari mu mitumi itandukanye mu gihugu hamango kandi abakenyezi nabo batazi gusoma no kwandika bakwiye kubyiga bataravye imyaka bafise oya abo niba bate abana bose barangana umuhungu n'umukobwa duteza kubaha amahirwe amwe bakaja kw'ishure umwe wese ubwenge bwiwe bukaseruka jewe nibaza yuko abo ukuri twari dukwiye kubakebura tukabarira yuko iyo umwana avutse yaba umuhungu yaba umukobwa hariho amaporogaramu yigisha abantu bakunze gusoma no kwandika ikindi nacyo boza barakurikirana amakuru ku maradiyo iradiyo niyo utazi gusoma no kwandika ukaza urakurikira amakuru ku iradiyo hariho ikindi kintu wunguka kugira ngo